Pichha kaj capítulo. Pablom juzgan kunata. Yachanim hukaknikichik madrastallanwan kakushanta. Chay Huchataha, DIOS Diospi mana inyipas manam ruranmanchu. Chaywanpas pinqakuywan kanaykichikpas kachkaptinmi kichikra. Chayna narurah runataha, mi hamkuna ukumanta manaña hamkunawan kaspaypas, espiritupiqa mi mikachkani. Inaspam chaypipas kaiman hina, juzgaruniña chay hucha Señor chikia, Señor sutimpi. pasutimpi, inaptinqa ñuqapas mi casa espiritupi. Hamkunawantaqmi kanja Señor ninche Jesucristo pa teinimpas. chay huchalikuq runaqa, pa' makinman churashqam kanqa cuerpunta wañuchinanpaq. Chainape Señor Jesús kutimuptinñataq Espíritun salvasqa kananpaq. Chainaja manam alabakunaykichikchu. Manachu yachankichik asla hunchupas achka masa puquchisqanta? y yachay ñawpa mana huchallichisunaykichikpaq. Chaynapi Pascua fiestapi mikuna mana junchuyuq tanta hina Chay mana junchuyuq tanta musuq masamanta rurasqa hinam kan kankichik. Hikin Kristum chakatasqa wañurqa ñuqanchikrayku. Paihariki Pascuapi carnero hinam. Chaynaqa Pascua fiestapi mana junchuyuq tayami kusum. Chay mana tukuy sunquwan rurasqanchikmi, inaspa primas khanchikmi. Amaya huchalikusunchu, nitaq mana allintapas rurasunchu, fiestapi ñawpaq hunchuyuq tantata rurachka ni kartaypim nimurhaykichik, huchapakuq runakunawanqa ama huntanakunaykichikpaq. Kaywanqa Manam kai pachapi llapallan huchapakoq runakunamanta Araki rakikurunaykichiktachu. Nitaq qullqilla kuyaqkunamanta rakikurunaykichiktachu. araki suwakunamanta rakikurunaykichiktachu. nita taitacha mamacha adoraqkunamanta rakikurunaykichiktachu. Chayna kaptinqariki kay pachamantaqa lluqsikuruchuwanñach. Nerhaikichikha, wauhim kani utaq panim kani nispa Huchapakuqkunawan, qullqillakuyaqkunawan, taitacha mamacha aduraqkunawan, cuento hipikunawan, Sinkakukunawan, Inaspasuakunawan, kunawan, mana hukllawakunaykichikpaqmi. Chaykunawanga aman kuskapas kichikcho. Manam ñuqaqa, mana iñiqkunataqa juzgaimancho. Hamkunam ichaqa, iñiqkunata ikichi. Dios me juzganja, mana kunataha. Hamkuna ukupi y mana allin runataqa chikia.